Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Anem a descobrir el millor del rock and roll. Chuck Berry, nascut a Sant Louis, a Missouri, el 18 d'octubre del 1926, va morir a Missouri el 18 de març de 2017. Compositor, intèrpret i guitarrista de rock and roll. A la dècada dels 60, Chuck Berry va interpretar cançons com Roll Over the Beethoven, Rock and Roll Music, Route 66, de Nat King Cole, aquest Johnny Bigot o Maybelline. Va guanyar un Grammy el 1984. El 1989 va publicar la seva autobiografia. Oh, my, Chuck Berry havia estat tocant blues eh, des de la seva adolescència i a principis de 1953 va començar a guanyar-se un sou extra tocant al Sir Jones Trio, una banda que actuava a un popular club de St. Louis. Com més tard, aquesta banda canviaria el seu nom al de The Chuck Berry Blago. A la ciutat eh, només hi havia una altra banda que pogués competir la de Berry, la de Ike Alterny, un altre famós guitarrista. El 1955 començava la seva carrera cap a l'estrellat. Apareix a quatre pel·lícules. Al maig, viatja a Chicago on coneix Modi Waters, que li suggereix que entri en contacte amb la Chess Records. Signat el contracte, va llançar al setembre d'aquest any la cançó Maybelline. A finals de juny de 1956, la seva cançó Roll Over Beethoven arribaria al lloc 29. A la tardor del 1957, Berry, els Everly Brothers, Buddy Holly i altres puixants estrelles de l'incipient rock and roll es van ajuntar per tocar amb una gira al llarg de tots els Estats Units. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks ooh, so pretty, you see. Amarillo. Mentre era una de les grans estrelles del rock and roll i de la música americana, va tenir problemes legals després que contractés el 1959 una Apache menor d'edat que va conèixer a Mèxic per a treballar al club de la seva propietat de Sant Louis, el Bandstand. Stand. Van arrestar la noia acusada de prostitució i a Berry el van acusar de tràfic de menors. Ja als anys 70, Chuck Berry va viatjar durant molts anys amb l'única companyia de la seva guitarra Gibson. Segur que anés on anés podia trobar una banda que conegués la seva música i amb la qual podria contractar i treballar. Després de viatjar pels circuits en de velles glòries ja als anys 70, Berry va tornar a tenir problemes amb la llei, el 1979. Poc després d'actuar a la Casa Blanca per al president Carter, el van acusar d'evasió d'impostos. A final dels 70, Berry continuava regularment amb la seva carrera tocant tant als Estats Units com als altres costats dels oceans, tant el Pacífic com l'Atlàntic. Un dimecres de cada mes actuava al Blueberry Hill, un bar-restaurant de Delman Loop, un barri de Sant Lluís. Després també la seva carrera va continuar obrint un restaurant a finals dels anys 80 a Wentzville, a Missouri, el que va anomenar The Southern Air. Un personatge amb un caràcter especial difícil, de vegades hòstil. Diuen que en una ocasió va tirar de l'escenari a Keith Richards, quan aquest va pujar per sorpresa a tocar amb un dels seus ídols. El 18 de març de 2017 ens va deixar a la població de St. Charles, a Missouri, aquest gran artista, conegut amb el nom de Chuck Berry. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA Deep in the heart of Texas the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one become so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you. Whisper to mommy, it's all right with you. Cause they'll be rocking on. deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down rocking on bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay. All St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with. Oh, sweet little 16, sweet little 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her train and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA.